บุ๊กทูห้าสิบสอง năm mươi hai năm mươi hai ในห้างสรรพสินค้า ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? Chúng ta đi đến cửa hàng bách hóa tổng hợp không? ผมต้องไปซื้อของ Tôi phải đi mua hàng. Tôi phải đi mua hàng. ผมอยากซื้อของหลายอย่าง Tôi muốn mua nhiều. Tôi muốn mua nhiều. แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ Đồ văn phòng phẩm ở đâu? Đồ văn phòng ở đâu? ผมต้องการซองจดหมายและเครื่องเขียน Tôi cần phong bì và giấy viết thư. tôi cần phong bì và giấy viết thư ผมต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก tôi cần bút bi và bút dạ tôi cần bút bi và bút dạ แผนกเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่ไหน đồ gỗ ở đâu đồ gỗ ở đâu ผมต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo tôi cần một cái tủ và một tủ có ngăn kéo ผมต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ đồ chơi ở đâu đồ chơi ở đâu ผมต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี tôi cần một con búp bê và một con gấu bông tôi cần một con búp bê và một con gấu bông ผมต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ dụng cụ ở đâu dụng cụ ở đâu ผมต้องการค้อนและครีม tôi cần một cái búa và một cái kìm tôi cần một cái búa và một cái kìm ผมต้องการสว่านและไขควง tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ phít tôi cần một máy khoan và một cái tuốt nơ vít แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน đồ trang sức ở đâu đồ trang sức ở đâu ผมอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ tôi cần một dây chuyền và một vòng tay tôi cần một dây chuyền và một vòng tay ผมอยากได้แหวนและต่างหู tôi cần một cái nhẫn và hoa tai tôi cần một cái nhẫn và hoa tai